dutangurira ku ngingo nkuru nkuru ziyagize Ishirahamwe Toyota Burundi niryo ryonyene ritegerezwa kwishura ikete rya leta ku bijyanye n'amasezerano y'ubuguzi itubahirije ku bijyanye n'ikibuga cyahoze cyitwa AFB turabyumva muri ano makuru bikaba ari byavuye mu nama nshikiranganje yakoranye ku munsi wa gatatu abarundi barenga ibihumbi mirongo ibiri na kimwe barahungutse bavuye mu bihugu bitandukanye mu mezi atatu ya mbere y'uno mwaka byashyikirijwe ku munsi wa kane n'umushikiranganje mu byagejeje harimo intwaro yo hagati nabyo twari bateguriye murano makuru nayo abanywanyi b'ishyirahamwe mituweli rivuza abakozi ba leta bivuriza ku bitaro rema muri komine n'intara ya ruyigi baridoga ko barehishwa amafaranga arenga ibihumbi bitatu n'amajana atanu nyuma yaho hasohokeye ingingo nshasha y'ibiciro byo kubonana by'umurwayi kubonana n'umuvuzi ibiboneka rero ngaho mu ruyigi bakavuga yuko muri ibyo bitaro sangwa muri sanze kuri radio isanganiro ingingo imwe imwe ukwayo mu nama nshikiranganji yo kuri munsi wa gatatu harafashwe ingingo kwishyira hamwe toyota burundi ariryo ryonyine ritegerezwa kwishyura ikete rya leta ngo hoca hategwa umukono ku yandi masezerano yiyongera ku yari ahasanzwe aho ngo mu kiringo cy'amezi atatu gusa ryoca ritangura ibikorwa tumwumvirize amajwi yiwe tuyakesha bagenzi bacu ba radiyo y'igihugu urwandiko rujyanye n'ikibazo cy'ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano hagati ya leta y'u Burundi na Toyota Burundi yerekeye ikibuga cyahoze cyitwa AFB ni no kuraba kugwa inyuma yaho iryo shyirahamwe Toyota Burundi rigabishirijwe kubera ritubahirije ibyo ryiyemeje mu masezerano y'ubuguzi be n'ibyo ryishuye kuri iryo gabishwa nkako byarabonetse ko kuri iryo gabishwa hishuye irindi shyirahamwe atari Toyota Burundi yateye igikumu ku masezerano y'ubuguzi inama shikiranganji imaze guca hirya no hino icyo kibazo yasabye ko ubushikiranganji bujejwe bwosaba ishyirahamwe Tota Burundi kwishura bwo nyene kwikete ryandikiwe kuko amasezerano ari ryo rizwi mu gihe ryo kwerekana ko ricipfuza gushyira mu ngiro iryo ryiyemeje hotegwa umukono ku yandi masezerano yiyongera ku ya mbere ariko agatomora neza ko mu kiringo kitarenga amezi atatu ritegerezwa kuba ryatangwa utanguye ibikorwa ritabikoze naho izindi ngingo zigafatwa prosper ntawugwamiye ni umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta abarundi barenga ibihumbi mirongo ibiri na kimwe barahungutse bavuye mu bihugu bitandukanye mu mezi atatu ya mbere y'uno mwaka byashyikirijwe ku munsi wa kane n'umushyikiranganje mu byo harimo intwaro yo hagati mu gihugu kuri mikoro ya patrick nsengiyumva mu mugambi w'igihugu kwakira impunzi harahungutse abantu ibihumbi mirongo ibiri na kimwe n'amajana atanu mirongo umunani n'indwi bari mu miryango amajana atandatu na mirongo icyenda n'icyenda muri abo harimo ibihumbi bibiri n'amajana mirongo itatu n'umwe bavuye mu gihugu kibanyi cya tanzania ibihumbi cumi na bitatu n'amajana mirongo itatu na bitandatu bavuye mu gihugu cy'u rwanda igihumbi n'ijana na bane bavuye muri Congo cumi na batanu bavuye muri kenya n'umuntu umwe yavuye muri kameruni hambavu yaho twarakiriye turongera turasubiza mu miryango abigeme n'abapfasoni barenga mirongo umunani bafatiwe mu gihugu cya kenya bakaba bari baciye mu nzira zitazwi bagiye mu bihugu by'abarabu n'ubu nyine hakaba haherutse gufatwa abandi bashika mirongo itatu mu gihugu cy'ubuganda nabo nyine tukaba turi ko turavugana n'icyo gihugu kugira nabo batahukanwe tubasubize mu ngo zabo dusabye ko abenegihugu bose botahura ko uru rugamba ari urwabo kandi nabo nyene bafashe bimwe bishemeye haba mu kwanka gutanga igiturire hamwe no kumenyesha mu ibanga abakijya n'abagitanga canke abanyuruza amatungo ya leta hambavu y'udusandugu two gushiramwo imyitwarariko y'abenegihugu ubushikiranganje burafise nimero ya telefone yakira baridoga ko barihishwa amafaranga arenga ibihumbi bitatu n'amajana atanu kugira bashobore kubonana n'umuganga kandi mituweli yabwirizwa kubarihira ibice mirongo inani ku ijana by'ayo mafaranga ibihumbi bitatu n'amajana atanu mu buyobozi bw'ibitaro bamenyesha ko mitiwere ribarihira ibice mirongo umunani ku ijana by'amafaranga amajana atanu yo kubonana n'umuganga amafaranga ibihumbi bitatu n'amajana umunani na cumi ni y'abanywanyi b'ishyirahamwe mituweli rivuza abakozi ba leta bivuriza ku bitaro rema ya kabiri ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu biri ku mutumba rukaragata muri komine n'intara ya ruyigi babwirizwa kuba batanze kugira ngo bashobore kubonana n'umuganga nk'uko bivugwa n'abivuza kuri ivyo bitaro bikabonekera no kuri fagitire bahabwa ayo mafaranga agabuye mu mico itatu amajana atatu na cumi nayo kubonana n'umuganga be na dosiye y'uwivuza amajana atanu n'ay'agakarine kuwivuza ibihumbi bitatu navyo nayinyongera suplema mu gifaransa abo bakozi ba leta bidoga bavuga ko batumva ingene boriha amafaranga y'inyongera y'ibihumbi bitatu kugira ngo babonane n'umuganga kandi ishirahamwe rivuza abakozi ba leta bari hamwe amafaranga buri kwezi ryabwirizwa kubarihira mirongo umunani ku ijana ku mafaranga ibihumbi bitatu n'amajana atanu yo kubonana n'umuganga nabo bakariha mirongo ibiri ku ijana maze bagasaba abo vyega kubikosora umuyobozi w'ibyo bitaro muganga Jeannette Cimpaye asigura ko ikibazo kiri ku ishyirahamwe rivuza abakozi ba leta ritarabemerera guharura amafaranga uwivuza ariha hafatiwe ku giciro gishasha cyo kubonana n'umuganga c'ibihumbi bitatu n'amajana atanu ku bw'ivyo amenyesha ko ishyirahamwe rivuza abakozi ba leta ribarihira muri iki gihe amafaranga amajana ane ahura na mirongo umunani ku ijana aho District ya Murore na Cankuzo ariyo ariko akorerwamo ibipimo by'abanyeshuri biga ku mashuri y'uburaro na za kaminuza kuva kuri uyu wa kuva ku munsi wa gatanu ikibonekeza nuko abo banyeshuri bagize iminsi mu karuhuko bitabira ico kikogwa ku rugero rudashemeye abaganga bavuga ko abanyeshure batazipimisha bazomusanga ku ishuri gushika imbere y'umutaga w'uyu w'imana mu bitaro bya cyankuzo hari hamaze kwakirwa abanyeshuri Jana barenga gato nk'iyimo mudende amavuriro ya muyaga na kigamba muri distrikte ya cankuzo hamwe n'ivuriro rya murore riri muri distrikte ya murore mu ntara ya cankuzo niyo ariko arakira kuva kuri uno wa gatanu abanyeshuri mu mashuri yisumbuye bari mu karuhuko canke abo muri kaminuza y'u Burundi n'amaseminari bari mu karuhuko nyene mu ntara ya cankuzo kuri uno w'imana rero gushika nk'isaha zine zo mu gatondo abanyeshuri barenga gato ijana nibo bari bamaze kwipimisha mu kibanza kiri kuri hopitale ya cankuzo aha abaganga bakidoga bavuga ko hariho abanyeshuri bagorana bakaba kubanza no guharira gutyo bigatevya ico gikogwa ngo byaboneka rero ko abanyeshuri bamwe bamwe batariko baritabira ico gikorwa cyo kwipimisha guko mu kibanza kimwe kimwe cyo gupima ngo hari harindiriwe abanyeshuri bagira igihumbi abaganga rero bariko barakora ico gikogwa cyo gupima bakavuga ko naho hariho abanyeshuri bohava batitabira ico gikorwa utazokwipimisha azoca agirirwa ibipimo iyo azoba agiye guko ataruka atasi gwerekana ko yipimishije azoba afise ibitige vyatowe covid bikaba bitashikirijwe kuri iyo pita cyankuzo ariko abaganga bakavuga ko umunyeshuri atazoba ari ku ishure bishoboka ko azoba yatowe iyo ngwara gutyo bagacamurindiriza ku bitaro kugira ngo bamukurikirane mu cyankuzo Raymond Mudende radio isanganiro Raymond Mudende nawe turagushimiye mu makuru avugwa mu makungu imbere yuko tubabwira ibijanye na bucana yandi ingaburo abanyagihugu b'igihugu cya bene bari mu matora ku nshuro ya mbere y'umukuru w'igihugu buraca bugacana ayandi mu ngaburo Ivyunyunyu nka calcium na phosphore biri mu mata bifasha gukomeza amenyo n'amagufa. Umuhinga yanonoso ibijyanye no gufungura Aloise niyo ngabo asigura ko hari n'ingaruka igihe amata yakoreshejwe nabi. Atanga karorero k'indwara yo kuvyibuha umurengera hariho ibiri hagati y'amatafari kica kija hagati rero y'amaserire kigaja no muri serire kigatuma wa mubiri wiyunga hanyuma ukabona utera imbere nk'umuzinga umuhinga professeur Aloise Niyongabo yibutsa ko hari indwara zivugwa n'amata nk'izifatiye ku gufungura nabi zaba rudadaza ukiriye birengeje erega n'ubwiza cyane si byiza n'ububi n'ikindi ngorane iyo uhaze n'ingorane uyu ushonje n'ingorane urumva iyo ukunda kunywa amata cyane icya mbere urashobora kurwara indwara y'ububyibuhe cyangwa ara naho igahava yenderera muri diabete igahava yenderera muri hypertension Biravana n'ingene umuntu aba yayanyoye n'ingene aba yayatetse n'imyaka afise nuko ari umukobwa nuko ari umuhungu nuko ari umutama biravana iyo unyoye ikintu cyose ari cinshi gica giforoma ibintu mu mubiri citwa retoxine amatara rero akeneye kubikwa neza ahantu heza kugira ngo ntihajyemo ubukoko gutyo atose kare aloyize niyo ngabo avuga ko umukenyezi we imbere yo konsa umwana yobanza koza ibere urabona amaberebere y'umugore aza aza atiguye aza ari sterilize urumva igikomakomeye nuko umubyeyi imbere y'uko yose umwana yokoza ibere ikindi naco ari gihe umwana bashobora kumukamira igihe umugore agenda ku kazi canke umugore agenda kwirirwayo kurima ikintu gikomeye kuko amata ni igifungwa gishobora gupfa umwanya uwo ari wo wose birava ku bushuhe birava ku co bayabitsemwo n'ingene bayatetse n'ingene bayabitse kuko iyo wayabitse nabi acajamwo ubundi bukoko bwa bukoko bugaca buba bwinshi wa mwana rero yagerageza kuyanywa agaca agira desinfection agaca asangwa kuza baragwara ingwara iyo bayatetse ni ukumenya ingene amaze guhora kumenya icyo combo kikategezwa kuba coze neza kugira bashobore kuyabika ari mu ifirigo canke ahandi hantu hafuse urugezo rwo kunywa amata ku munsi umuntu akuze yo kwihereza igice c'iritiro nayo umwana bakamuha kugeza ku iritiro Vestine Butoyi no mu bijyanye n'ingaburo turabashimiye kuri yo bucana yandi niho amakuru twari twabateguriye kuri uno murango aciyarangirira mwakoze kuba mwari kumwe natwe dushimire Eric Wimana yadufashije mu buhinga bw'ivyuma mu mwanya François Ndeho kubgayo na Eline Bell nibigira tubaramutse tubaha n'ikaze muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru ikinyamakuru Burundi Eco cyanditse muri iyi ndwi ingena amazi y'ikiyaga Tanganyika yaduze cyane bikaba bigeramiye inyubakwa zitari nke zaba iz'abantu canke za leta nk'amabarabara n'ibindi biri ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika aha bagenzi bacu bavuga ko nk'ikivuko cya Bujumbura kiri mu nyubakwa zigeramiwe cyane kuko atagikozwe vuba ayo mazi ashobora gutuma ibikorwa byinshi bihagarara aha bashaka kuvuga ko aho ubwato bwato bushikira harengewe n'amazi ku buryo n'ibidandazwa bishogwa hanze canke byinjira mu Burundi bizanywe n'ubwato bishobora kutabandanya biza canke bigenda mu gihe atacokogwa mu maguru masha kugira bakingire iyo nyubako ifise akamaro kadasanzwe mu butunzi bw'igihugu ngo inyigisho ziharije ibijanye n'imibonano mpuzabitsina zirakenewe mu mashure vyandikwa n'ikinyamakuru c'abigisha Ravado Rensenya aho gifatira ku bivugwa baharanira agateka k'abantu berekana ko inda z'ishushu canke ku kurongorwa hakiri kare ku bana b'abigeme bibangamiye cyane ingene abana b'abigeme babandanya amashure nava doransenya canika ko ivyigwa nk'ivyo bidahagije mu byo basanzwe biga ngo kuko birazwi ko babica ko barengana nko mu vyigwa byo kubakundisha igihugu ivyigwa byerekeye imibano icigwa cerekana icigwa cerekana ingene ibiremwa bihema bagenzi bacu basigura ko ivyo vyigwa vyohabwa abana bo mashure mato mato yisumbuye kuko muri bo harimwo abusanga bakuze kandi ngo ibiharuro biva mu bushikiranganje bw'indero birerekana ko mu myaka ibiri heze abakobwa abakobwa bashika ibihumbi bitatu n'amajana atandatu bahevye amashuri kubera batwaye inda ugasanga n'abazi bateye ari abantu bazinanye kandi bizerana aho umuntu agaca yibaza ko bashobora kuba batwaye izo nda bavyumvikanye ari naco gituma hakenewe ivyigwa mu mashure vyiharije harageze nimba hatararengerana ko leta iduza ayo mafaranga ifatiye ku biciro by'iki gihe nariga ivyo biciro vyaduze cyane ugereranije n'igihe batangura kuyatanga ifaranga naryo ry'uburundi rikaguma rita agaciro nayo ahandiho ngo bizobare nk'ikimenyetso gusa bandikira umukozi wa leta ku gashahara kiwe ko ku kwezi ku kwezi amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru Munara ya karusi naho ngo kuva kuwa mbere itariki icumi na zibiri ndamukiza niho hategekanijwe gutangura kugurisha intete z'ibigori byumye mu makomine yose agize iyo ntara nk'uko vyandikwa n'itorokanizo ry'amakuru ABP bikaba vyavuzwe na buramatari w'intara ya karusi kariniyamba rushimana mu nama yagirishije abo vyerekeye bose ku wa gatatu itariki ndwi z'uku kwa kane ikiro kimwe kizogurwa amafaranga amajana atandatu na mirongo umunani kandi mu ikomini imwe imwe yose hazobaho bigurishirizwa hamwe bikazaba bihagarikiwe n'abantu bane bazaba bari mu babyegeranya iryo gurishwa ngo rizomara ukwezi kumwe hama imitumba yose izojira kurakuranya bafatiye ku kirangamisi kizoba cakozwe n'abajejwe intwaro mu ikomine nk'uko bibandanya kwandikwa na bagenzi bacu ba bepe bagenzi bacu baranova nabo berekana ukwihiganwa gitira umwigeme mwiza w'akaranga kandi aciye ubwenge Miss Burundi w'ibihumbi bibiri na mirongo na rimwe ryagenze hari ku wa gatanu mu ijoro iteka Livia Tiana niwe yatsindiye ikibanza ca mbere mu ihiganwa rya Miss Burundi bibiri na mirongo irindwi na rimwe muhoranamana Bernice nawe yatowe kubicegera ca mbere première dauphine mu gifaransa Shimirimana Saba Sabrina yatowe kubicegera bicegera ca kabiri Deuxième Dauphine mu gifaransa na Yudative w’Imana niwe yatowe cyane ku mbuga ngurukana bumenyi gutyo abo bita Miss Popularity Icyo kinyamakuru cyandika kuri rubuga ngurukana bumenyi kiranamenyesha ubushimwe bwahawe abo bigeme Miss Burundi yahawe imodoka nshasha igezweho yo mu bwoko bwa Lactis ibahasha ry'imiliyoni zitatu n'ibihumbi amajana atandatu umushahara w'umwaka wose itike ry'indege ryo gutembera i Dubai kurihigwa ishure umwaka wose icegera ca mbere bahasha ibahasha ry'amafaranga agera ku miliyoni zibiri z'amarundi icegera ca kabiri aronka ibahasha y'umuriyoni n'amajana atanu uwo Miss Popularity nawe ahabwa ibahasha y'umuriyoni mu kinyamakuru j'imbere berekana bongera bagabisha ko gukoresha amacupa ya plastike yamaze gukoreshwa canke kuyahinguramwo ibindi bifise ingaruka mbi ico kinyamakuru kikibutsa ko leta yabujije gusubira kurangura hanze kudandaza no gutekera ibintu mu bikoresho bikoze mu bumwanya mu kinyamakuru uje imbere bati naho biruko haracariho ubundi bwoko bw'ibikoresho bitabora nk'amacupa ya plastique ngo rero ikoreshwa ry'ubwo bwoko bw'amaplastique ryocungerwa bikwiye naha duciye tugeza no makuru yanditswe n'ibinyamakuru mu ndwi dusozereye mukaba mwayashikirijwe na Irene Bell nibigira afadikanije na Francine Ndio kubgayo ibihe byiza hose muherereye nahuta amakuru ashikirizwe n'ibinyamakuru